նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Օրենսդիր գործադիր իշխանությունների հարց ու պատասխանի ընտրակարգ ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Բրյուսելում մեկնարկել է Արցախյան շարժման 39-ին նվիրված <clears throat> միջոցառում։ Սունգայիթում տեղի ունեցած հայասպանություն իրավական տեսանկյունից ցեղասպանական ակտ է։ Հադրութում քննարկվել են գյուղատնտեսության զարգացման ընթացիկ խնդիրները։ Այսօր քաղաքապաշտպանության միջազգային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պատմական օր է։ Խորհրդարանը քննարկում է 4-րդ նախագահի ընտրության հարցը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Եթե ընտրվեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, իմ ողջ երանդը երկար տարիների փորձը ներվարությունը ի նպաստ եմ դնելու Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ Սփյուռքի ազգային խնդիրների լուծմանը։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Արմեն Սարգսյանը։ Աշխատելու եմ եւ փորձելու եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի իմ գործունեությունը լինի սահմանադրության սահմաններում, սակայն աշխատելու եմ իմ էության ողջ անկեղծությամբ եւ ազնվությամբ։ Լինելու եմ մեկը, որը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականություններն է կատարելու, այլ նաեւ կատարելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարձրագույն պարտականությունը լինելու նախ եւ առաջ այս երկրի քաղաքացի, նշել է Արմեն Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացուն կարևորել է Արցախյան հաղթանակը, նշել, որ պետք է հպարտ լինենք դրանով, իսկ առաջին հպարտության արժեքը հայոց բանակն է։ 26 տարիները մեր մեծ հաղթանակի տարիներն են, հաղթանակ Արցախյան ազատամարտում, որը մեզ վերադարձրեց մեր ազգային արժանապատվությունը։ Տարիներ հետո, գուցե հարյուրավոր տարիներ հետո մենք կրկին անգամ զգացինք հաղթանակի մեծ հաղթանակի բերկրանքը եւ քաղցր համը։ Դարձանք ազգ, որը ուղիղ կանգնած է եւ վստահ է, որ ինքը իր մարդկային ռեսուրսներով, իր ժառանգությամբ, իր հոգեվոր արժեքներով եւ պատրաստակամությամբ կարող է պաշտպանել իր իրավունքները։ Ունեցել ենք հաղթանակներ, Սարդարաբադ, Պաշապարան, ունեցել ենք մեծ մեծ կորուստներ, բայց Արցախյան հաղթանակը յուրօրինակ է։ Եվ մեզ յուրաքանչյուրին դարձնում է հաղթող ժողովրդի զավակ, որով պետք է հպարտ լինենք։ Նշենք, որ այսօր ազգային ժողովում սկսվել է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի ընտրության հարցի քննարկումը, իսկ քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես խոստացել ենք, ներկայացնում ենք ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստում տեղի ունեցած օրենսդիր գործադիր հերթական հարց ու պատասխանի ընթացակարգը, որին մասնակցում էր նախագահ Բակո Սահակյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 10 պատգամավոր 17 հարց ավելի քան 1.5 ժամ հանրապետության նախագահն ու կառավարության անդամներն պատասխանել են պատգամավորների հարցերին։ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Արթուր Թոմասյանի 3 հարցերից երկուսը կրթության ոլորտից էին, իսկ մեկը ճանապարհային ոստիկանության ցանրաբեռնվածությանն էր վերաբերում։ Պատգամավորը առաջարկում է մտածել ստորգետնյա ճանապարհներ կառուցելու մասին։ Հարցինի պատասխան քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանն ասաց քաղաքի թե կենտրոնական թե ընդհանուր մեր փողոցները չնախատեսված այդպիսի երթևեկության համար եւ դրանք լայնացնել ոչ բոլոր փողոցներում է հաջողվում կառուցել ստորգետնյա կամ վերգետնյա անցումներ հետիոտնի եւ տրանսպորտային միջոցների համար կապված է մեծ բարդությունների թե ստորգետնյա կոմունիկացիաների եւ թե մայթերի ու փողոցների լայնությունների հետ։ Այս տարվա կտրվածքում մենք նախատեսել ենք Ստեփանագետ քաղաքում կառուցել 50 հատ ավտոկայանատեղիներ տարբեր փողոցներում, որը ինչ որտեղ պետք է թոթափի այդ լարվածությունը փողոցներում եթերեկության հետ կապված։ Պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հարցադրումն ուղղված էր Հանրապետության նախագահին։ Այն վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինելու խնդրում Արցախի իշխանությունների դիրքորոշմանը։ Նախ հնարավորություն է հաշվի առնել, որ Արցախի պաշտոնյաները, այդ թվում Արցախի նախագահը, ունի հնարավորություն պաշտոնական հարցադրումներ ուղղելու Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը։ Հարցադրումները ուղում են Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները եւ նրանք ոչ միայն հարցադրումներ են ուղղել եւ շարունակում են ուղղել, տարբեր հնարավորություններ օգտագործվել եւ օգտագործում է վերջնական պատասխանը ստանալու համար, որ մինչ այսօր էլ մեզ համար ոչ բավարար է համարվում եւ ես բազմաթիվ անգամներ նաեւ քննադատությամբ եմ հանդես եկել այդ գործարքների հետ կապված մեր հանդիպումների ժամանակ Միսկի խմբի համանախագահների հետ մեկ անգամ չէ որ ասել եմ որ Ադրբեջանը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Արցախի եւ Հայաստանի համար, ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ Ադրբեջանը վտանգ է ներկայացնում քաղաքագիտ աշխարհի համար։ Պատգամավոր Ռիտա Մնացականյանը բարձրացրեց ուսուցիչներին մտահոգող խնդիրներից հետևյալը։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում ուսուցիչները օգտվում են սոցփաթեթներից, իսկ Արցախի Հանրապետությունում ոչ։ Ֆինանսների նախարար Գյորգի Մարտիրոսյանը պատասխանելով հարցին հետևյալ բարձաբանումը տվեց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական հատվածի աշխատողների թվականակը բավականին մեծ է եւ դա այն կպահանջեր բավականին զգալի ֆինանսական միջոցներ, այս բարին դեռևս առանձին ոլորտի համար նախատեսել սոցիալական փաթեթ նպատակահարմար չէ, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ իրագործման տեսակետից գործականում դեռևս մի քանի տարի առաջ, երբ որ այդ գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում նոր էր նախատեսվում, որոշակի խնդիրներ առաջացան ապահովական ընկերությունների եւ այդ ծառայությունների փաթեթի մեջ մտնող այլ ոլորտի կազմակերպությունների հետ։ Պատգամավոր Արարատ Օհանջանյանի հարցը վերաբերում էր այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետությունում դեղամիջոցները դեղատոմսերով վաճառելու գործընթացին։ Արդյոք Արցախում են կանցնենք այդ համակարգին։ Հարցին պատասխանում է առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը։ Իհարկե, մենք կկազմակերպենք նախապատրաստական աշխատանքներ եւ բուժազնակազմի եւ դեղատների հետ եւ անպայման կադապտացնենք այդ օրենքը մեր պայմաններին, հաշվի առնելով նաեւ մեր առանձնահատկությունները։ Պատգամավորների հնչեցրած մի շարք հարցերի պատասխանեց նաև հանրապետության նախագահը, իսկ վերջում գործադիր իշխանության ղեկավարն ամփոփեց հարց ու պատասխանի ողջ ընթացակարգը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Եվրախորհրդարանում մեկնարկել է Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված Լեռնային Ղարաբաղը եւ Եվրոպական միությունը 1988-2018 Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ Եվրամիության քաղաքականության 30 տարիների ամփոփումը խորագրով միջոցառումը, որի շրջանակում անցկացվելու է երկու նիստ։ Նիստերի ընթացքում խորհրդարանականները եւ փորձագետները ներկայացնելու են վկայություններ, թե Եվրոպայի խորհրդարանը ինչպիսի վերաբերմունք է դրսևորել 1908 թվականի փետրվարից 1991 թվականի մայիս նկած ժամանակահատվածում ստեղծված ճգնաժամի նկատմամբ քննության են առնելու Եվրամիության ներկայիս քաղաքականությունը հիմնախնդրի վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկելու են Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովրդերի միջև փոխվստահության ստեղծման ու խաղաղության խրախուսման ուղղված մի շարք խորհրդատվություններ։ Սումգայիթում հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը ըստ էության համապատասխան գնահատական չի ստացել թե միջազգային եւ թե նույնիսկ հայ հանրության կողմից։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վարան Բալայանը։ Նրա խոսքով ըստ էության Ադրբեջանի իշխանությունների գործելավոճը չտարբերվեց 1915 թվականին Թուրքիայում հայերի նկատմամբ կատարված ցեղասպանության գործողություններից։ Այդ ոչրագործությունները կատարվել են մարդկանց նկատմամբ իրենց հայ լինելու համար։ Այս գաբնակցությունը հոշոտվել է իր իսկ կառուցած քաղաք Սումգայիթում։ Այս սպանդը կատարվել է կասեցնելու համար Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը։ Եթե հայ մարդը զենքի չդիմեր, նման կոտորած կկազմակերպեին նաև այստեղ Արցախում։ Թշնամին զգաց հայ զինվորի հատուժը, ստեղծվեց կանոնավոր բանակ, որն իր զորու է պաշտպանելու հայի կյանքն ու արժանապատվությունը, ասել է Վահրամ Բալայանը։ Սումգայիթի ջարդերի 30-երորդ տարելիցին Վաշինգտոնի հայ համայնքը բողոքի ցույց է կազմակերպել ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանատան արչև, կոչանելով ճանաչել եւ վերջ դնել անմեղ քաղաքացիների սպանություններին։ Իրենց խոսքը ցուցարներն ուղղել են ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ Միացյալ Նահանգներին։ Բողոքի ավակված հայերը հիշատակել են Սումգայիթին հետևած բազմաթիվ վայրագություններ Գուրգեն Մարկարյանից մինչև Քարամ Սլոյան։ Երեք տեղի ունեցել Հադրութի շրջանային խորհրդի նիստ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Որաբարքային հարցերի շարքում հադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշնանարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Ակոպյանն ներկայացրեց աշնանցա մշակաբույսերի խնամքի եւ վնասատուների դեմ պայքարի ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին հարցը։ Ըստ բանախոսի շրջանում կատարվել է 19113 հեկտար աշնանցան, որից 3028 հեկտարը համայնքային վարելահողերում, իսկ 15155 հեկտարը պետական պահուստային ֆոնդի վարձակալած վարելահողերում։ Այդ տարածքները 900 հեկտար թողնել է ինքնացան գարուտակ։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կատարված ցանքերը գտնվում գտնվում են լավ վիճակում, որը կազմում է ընդհանուր սանկցիայի մոտ 20%-ը, նշեց բաժնի վարիչը։ Եղանակային բարենպաստ պայմանները քան են հանդիսացել ուշ ցանված աշխատանքանի նորմալ ընթացքին, ինչպես նաև մկնանման կուրսողների եւ վնասատուների դեմ պայքարի զարգացմանն ու տարածմանը։ Դիտարկման ժամանակ Երևանն հանրել գործընկերությունները մարկային հացահատիկի գնային բզեզով, լարաթրթուրով, հեսենային եւ շվեդական ճանջերով վնասված առանձին օջախներ։ Հականման կուրսողների դեմ պայքարը կազմակերպելու նպատակով հողօգտագործողներին հատկացվել է նշեց, որ անհրաժեշտ է պայքար տանել նաև մոլախոտերի դեմ եւ շարունակել աշնանացանի գարանային սնուցման աշխատանքները։ Շրջանային խորհրդի նիստին ներկայացրեց նաև հադրութի շրջանի համակային բյուջեի 2017 թվականի կատարման արդյունքները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր քաղաքապաշտպանության միջազգային օրն է։ Հերրախուսակապով հաղորդում է Շամյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Հարվաճար շրջկենտրոնից միջնակարգ դպրոցում կազմակերպեց միջոցառում։ Ուսումնական օրվա սկզբում օրվա խորհուրդը ներկաներին բացատրեց դպրոցի նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկայի ուսուցիչ եւ քաղաքպաշտպանության շտաբի պետ Արման Մանուկյանը։ Պայմանական օթային տագնապից հետո ըստ նախնական պայմանավորված սցենարի դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտներն էվակուացվեցին դեպի ապաստարան։ Ուսուցիչներից եւ աշակերտներից կազմվել էին քիմիական հետախուզման առաջին բուժօգնության հրդեհաշիճման խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունեին իրենց պատասխանատուները։ Պայմանական վիրավորներին ցույց ցուցաբերվեց առաջին բուժօգնություն։ Նրանք տեղափոխվեցին անվտանգ եւ ապահով վայրեր։ Նշենք, որ օրվան նվիրված միջոցառումները դպրոցում ամենամյայն Մեծաց զրույցում շրջանի զինկոմ Մխիթ Հարավանեսյանը նշեց, որ քաղաքապաշտպանության վերաբերյալ գիտելիքն անհրաժեշտ է բնակչության ինչպես տարերային աղետների, այնպես էլ պատերազմական իրավիճակների ժամանակ։ Եթե քաղաքացիական բնակչությունը նախորդ ուներում է հստակ ծրագիր պատերազմական իրավիճակներում գործելու համար, ապա խոճապն ավելի քիչ է լինում եւ խաղաղ բնակչությունը հնարավորինս առանց շփոթության ու խորհուրդների է հասնում անվտանգ վայր։ Կարևորելով քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ անցկացվող միջոցառումները, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եգիպտոսի խորհրդարանի պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ պատգամավոր Յահյա Քիդվանին եւ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի քարտուղար падգամավոր Թարեկ Խուլին խորհրդանում արծարծել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Երկու падգամավորներն իրենց ելույթներում վկայակոչել են Նիդերլանդների խորհրդարանի Ստորին պալատի կողմից երկու նոր նախագծերի ընդունումը, շեշտելով, որ Եգիպտոսի խորհրդարանը նույնպես պետք է նմանօրինակ քայլեր ձեռնարկի։ Ըստ Քիդվանի այս քայլը հատկապես կարևոր է Թուրքիայի կողմից շարունակվող ոտնձգություններին արձագանքելու համար, որ Քաթարի հետ համագործակցելով եւս մեկ անգամ ապացուցում է միջազգային ահաբեկչությանն իր աջակցությունը։ Եգիպտացի падգամավորը հավելել է, որ հայրիկ կոտորածները պատմական անհերքելի իրողություն են եւ իրենք պարտավոր են հստակ դիրքորոշում ունենալ պատմական այս իրադարձությունների հանդեպ։ Ժնև կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պետեր Մաուրեի հետ։ Իթիվսալ Մամեդյարովը խոսել է Շահբազ Գուլիևի եւ Դիլհամ Ասկերովի ազատման հնարավորությունների մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը փորձել է նրանց ներկայացնել որպես մոր գերեզմանի մոտ կալանավորված, այսպես ասած, անմեղ զոհեր։